บุ๊กทูเก้านี่วันัน d a g e วันจันทร์ m a น d a วันอังคารเียร์สต g วันพุธ onsdag วันพฤหัสบดีทูสตาวันศุกร์ฟราย a g วันเสาร์ลอ r d a g วันอาทิตย์ s ø n d า g สัปดาห์ อาทิตย์ Uhren ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ Fra mandag til søndag วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ Den første dag er mandag วันที่สองคือวันอังคาร Den anden dag er tirsdag วันที่สามคือวันพุธ Den tredje dag er onsdag. วันที่สี่คือวันพฤหัสบดี Den fjerde dag er torsdag. วันที่ห้าคือวันศุกร์ Den femte dag er fredag. วันที่หกคือวันเสาร์ Den sjette dag er lørdag. วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ Den syvende dag er søndag. หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน Ugen har syv dage. เราทำงานเพียงห้าวัน Vi arbejder kun fem dage.